Exercise B Mande Reponn One person asks for question, the other answers. Model, You hear Leave tab You ask for question? Kote liv la? You get the answer? Liv la sou tab la. Let's continue. One. Kaye, tab. Kote kaye a? Kaye a sou tab la. Two. Drapo, chèz. Kote drapo a? Drapo a sou chèz la. 3, Chifon kaye. Kote chifon an? Chifon an sou kaye a. For, règ, liv. Kote règ la? Règ la sou liv la. 5. Liv Biwo. Kote liv la? Liv la sou biwo a.